Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Četvrti je siječnja 1933. godine. U kući keonskog bankara, baruna Kurta von Schredera, održava se sastanak koji je njemački povjesničar Karl Dietrich Braher nazvao satom u kojem je rođen Treći rajh. Von Schreder je bio član takozvanog kruga Kepler, malene skupine utjecajnih i bogatih bankara industrijalaca, koji su 19. studenog 1932. njemačkom predsjedniku Paulu von Hindenburgu putili pismo u kojem su od njega tražili da vođi najveće nacionalističke skupine da odgovorno upravljanje. za te formulacije krio se zahtjev da njemački predsjednik da položaj kancelara Adolfu Hitleru, vođi nacionalsocijalističke njemačke radničke partije. Tog 4. siječnja Hitler je u pratnji Wilhelma Keplera, poduzetnika i Hitlerovog ekonomskog savjetnika, po kojemu je onaj krug dobio ime, Heinricha Himmlera i Rudolfa Hesa došao u Šrederovu vilu. Tamo ga je čekao Franz von Papen, političar katoličke stranke centra. Prije mjesec dana, 4. prosinca 1932. von Papen je dao ostavku na položaj kancelara. Naslijedio ga je general Kurt von Schleier. Von Papen htio se vratiti na vlast, bilo kao kancelar ili gospodar iz Sjene. Hitler i nacisti htjeli su vlast. Obje strane strahovale su od von koji je nastojao držati naciste pod kontrolom i pokušavao nagovoriti predsjednika Hindenburga, starog prijatelja iz vojske, da mu da izvanredne diktatorske ovlasti kako bi zaveo red u Njemačkoj. Na sastanku u Šrederovoj vili položeni su temelji dolasku nacista na vlast. Plan konzervativne elite bio je da iskoriste naciste kako bi suzbili socijaldemokrate i komuniste. Nacisti su željeli iskoristiti konzervativnu elitu kako bi dobili položaj kancelara. 30. siječnja 1933. njemački predsjednik Paul von Hindenburg dao je Adolfu Hitleru položaj kancelara. Volker Ulrich u prvom tomu Hitlerove biografije, nazvanom Uspon 1889-1939, piše. 30. siječnja 1933. dogodilo se nešto što nitko još krajem prosinca 1932. nije smatrao mogućim. Relativno mlad, star 43 godine, Hitler je postao kancelar najmoćnije države u srednjoj Europi. Čak i njegovi najbliži pouzdanici poput gebelsa smatrali su taj okret sudbine kao nešto iz bajke. Hess je 31. siječnja napisao svojoj ženi Sanjam li ili sam budan. Sjedim u kancelarovom uredu na Wilhelmsplacu. Zaposlenici ministarstva u tišini prilaze po mekim tepisima i donose spise za kancelara Rajha. Dan prije Hess se bojao da će se sve raspasti, posebno kada mu se Hitler povjerio da nekoliko stvari visi na oštrici noža. večer 30. siječnja nacisti su slaveći Hitlerov ulazak u ured kancelara organizirali golemu paradu pod bakljama koja je prošla kroz Brandenburška vrata. Karl Schmidt, pravnik i politički teoretičar, događaj od 30. siječnja ovako je komentirao u dnevniku. Starac, to jest predsjednik von Hindenburg, je poludio. Karl Schmidt je te 1933. bio star 45 godina. Rođen je 11. travnja 1888. u Plettenbergu u Vestfaliji. Na glasu je bio kao ugledan konzervativni pravnik i politički teoretičar. Godine 1932. dobio je profesuru na sveučilištu u Kelnu. duše gradonačelnik Kelna, kasni kancelar zapadne Njemačke, Konrad Adenauer smatrao je Schmidta teškim karakterom, ali ugled konzervativnog pravnika bio je dovoljan za dobivanje profesure na uglednom sveučilištu. Schmidt se je angažirao kako bi kancelaru Kurtu von Schleieru dao pravni okvir za proglašenje izvanrednog stanja i odgađanja izbora na neodređeno vrijeme, kako bi se u Njemačkoj uveo red. Ali 30. siječnja Hitler je postao kancelar. 3. ožujka 300 njemačkih sveučilišnih profesora potpisalo je peticiju u kojoj su pozivali sveučilišta u Njemačkoj da otvoreno podrže nacistički režim koji je nakon paleža rajstaga počeo graditi totalnu vlast. Schmidt nije bio među tim potpisnicima. Neće proći puno vremena i on će se ipak pridružiti novoj vlasti. Jan Werner Müller u knjizi Karl Schmidt opasan um piše kad je bio na putu u Rimu u ožujku 1933. došao je poziv da služi kao pruski državni savjetnik i on ga je odmah prihvatio. Schmidt je trebao izraditi nov zakon koji bi dovršio uništenje njemačkog federalizma. Taj posao on započeo 1932. Martin Heidegger napisao mu je poruku koja je od njega tražio da se pridruži revoluciji i Schmidt se uskoro našao u središtu nacističke moći, uživajući u posebnoj zaštiti Hermana Geringa. U Berlin se konačno vratio kao redovni profesor na sveučilištu i član prestižnog, iako na brzinu utemeljenog, Pruskog državnog savjeta. Institucije koju je Gering stvorio kako bi se proveo lažni brak pruske tradicije i nacističke revolucije. Ipak činjenica da je Schmidt postao relativno kasno sljedbenik, bio je član nacističke partije broj 2.098.860, stavila ga je pod sumnju da je on oportunist. Kako to piše Jan Werner Müller, Schmidt je brzo dao najbolje od sebe ili najgore kako bi se potvrdio nacističkoj vlasti. U nizu novinskih članaka ugledni pravnik i politički teoretičar još 1933. pisao je da emigrante treba zauvijek ispljunuti iz Njemačke. Sljedeće godine opravdao je ubojstvo u noći dugih noževa, u kojoj su nacistički jurišnici ubili čelnike SA odreda, ali i nekadašnjeg kancelara Kurta von Schleiera i njegovu ženu. Schmidt je nekada radio za tog čovjeka, sada je opravdavao njegovo ubojstvo. Jan Werner Miller piše. Schmidt je cinično tvrdio da je Führer zaštitio zakon jer je vođa automatski i najviši sudac u zemlji, na čije odluke nema priziva. Schmidt nije bio samo voljni i pravni izvršitelj već postojećih nacističkih planova. On je nastojao izraditi svoj ustavni okvir za novu državu, nazvan Država pokret narod, u kojem je objavio da je stari Hegelov pojam države mrtav. Umjesto jake države koja se treba boriti protiv samoorganizirajućeg društva, Schmidt je sada nudio nesveto trojstvo države, pokreta i naroda, koje je trebao ujediniti Führer. Homogenost je sada zamijenjena rasnom homogenošću među narodom. Vođa, skoro mistično utjelovljenje narodne zajednice, izražavao je narodnu volju. Prema tome, Schmidt je mogao tvrditi da je zakon, plan i volja vođe. Nije prošlo puno vremena i Schmidt, ali i drugi ugledni profesori koji su prihvatili nacistički pokret, brzo su shvatili da vođa i pokret njih zapravo i ne trebaju. Oni su eventualno mogli igrati ulogu korisnih idiota. Jan Werner Müller piše. Ono što niti Schmidt niti njegovi suparnici nisu uočili jest to da je Treći rajh uništio samu pravnu znanost. Hitler je mrzio intelektualce i zasigurno nije htio da ga akademski pravnici ograničavaju na bilo koji način. Nije htio da ustav ili partijski program ograničavaju njegove akcije. Kako je to rekao jedan nacistički funkcionar, baš kao što se neće vratiti stara država, stare državne teorije neće imati značenje. Jednako je uzaludno pisati učene rasprave o naravi nove države i ovdje pera grebu uzalud. Kako će struktura nove države izgledati za deset godina, zna samo jedan čovjek, samo Führer, i na njega neće utjecati učenjaci, bez obzira na to koliko bili učeni. Jedno je vrijeme Schmidt slovio za najvažnijeg pravnog teoretičara u Rajhu. Godine 1936. na konferenciji nazvanoj Njemačka pravna znanost u borbi protiv židovskog duha, Schmidt je održao zaključni govor u kojemu je svoj antisemitski istup završio citiranjem Hitlerovog dijela Mein Kampf. Ali sve to nije donijelo Schmidtu prestiž koji je on htio. Godine 1936. u časopisu SS-a Schwarzes Korps on je napadnut zbog svog katoličkog podrijetla i nekadašnjih židovskog prijatelja. Bio je to početak pritisaka koji su doveli do toga da je Schmidt morao dati ostavke na skoro sve funkcije. Ostala mu je samo funkcija profesora na Berlinskom sveučilištu. Taj pad ga nije zaustavio. On je našao novo polje djelovanja u međunarodnom pravu, gdje je nastojao izraditi okvir koji bi pogodovao nacističkoj Njemačkoj. Jan Werner Miller piše. Novi međunarodni zakon trebao je zamijeniti načelo jednakosti suverenih država s hijerarhijom carstava, rajhova, utemeljenih na rasi, prostoru ili ideologiji, dok je staromodan pojam njemačke vjere trebao zamijeniti temeljna načela poput pakta sunt servanda, sporazumi se moraju poštovati. Schmidt nije koristio biologijsku kategoriju Lebensrauma, životnog prostora, i pripadao je geopolitičkoj, a ne rasističkoj struji nacionalsocijalističkog teoretiziranja međunarodnog prava ali i njegovu antiuniverzalističku i antinormativnu misao moglo se lako ispuniti s rasističkim kategorijama. Dva tjedna nakon što je nacistička Njemačka okupirala Čehoslovačku i stvorila protektorat Češke i Moravske i četiri mjeseca prije početka drugog svjetskog rata, Schmidt je objavio teoriju velikih prostora koja je trebala nadomjestiti sistem nacija država u Europi. Za Schmidta istočna Europa je bila taj veliki prostor na koji se mogao proširiti Njemački rajh. Naravno, taj bi prostor bio bez židova. Schmidt je Hitleru predložio proglašavanje neke vrste njemačke verzije monrove doktrine, kako bi se svijetu objavio taj plan. Hitlerov tisućugodišnji rajh doživio je kraj nakon nešto više od 12 godina. Zadnje predavanje na Berlinskom sveučilištu Karl Schmidt održao je prvog dana veljače 1945. Na domak Berlina došla je crvena armija. Sovjetski savez trebao je biti onaj Schmidtov veliki prostor na koji se trebao proširiti rajh. Sada je vojska tog velikog prostora stajala pred Berlinom, spremajući se za završni napad. Jan Werner Müller piše. Uskoro nakon toga on je unovačen u odrpane redove Folksturma, Hitlerove zadnje vojske sastavljene od vrlo mladih i vrlo starih kako bi se obranio Berlin. 30. travnja uhapšen je od Crvene armije, ali je pušten nakon nekoliko sati ispitivanja. U kolovozu je već pisao obranu načela nulum krimen, nula poena sine lege u pripremi obrane poslovnih ljudi poput Fridriha Flika na suđenju u nienbergu Ujesen je uhapšen i ispitivan od Amerikanaca kao sigurnosna prijetnja, pušten u jesen 1946. kada se u Berlinu registrirao kao slobodnjak učenjak. U ožujku 1947. ponovno interniran kao mogući optuženik u Nirmergu i ispitivan od Roberta Keplera i Osipa Flethajma, koji su činili dio ureda Telforda Taylora u Nirnbergu. U žestokim sukobima s Kempnerom Schmidt se prikazao kao puki učenjak i ponekad kao intelektualni pustolov. Konačno se vratio u Pletenberg 21. svibnja 1947. Filozof Martin Heidegger imenovan je za rektora sveučilišta u Freiburgu u travnju 1933. Mjesec dana kasnije učlanio se u nacističku partiju. Na funkcije rektora ostao je godinu dana i za to vrijeme pomogao je uspostaviti nacističku dominaciju na sveučilištu i otvoreno je podržavao nacističku politiku. Ta godina dana rektorstva Heideggeru je nakon rata od povjerenstva za denacifikaciju donijela presudu da je kriv, da je svjesno stavio svoju veliku reputaciju u službu nacionalsocijalističke revolucije i zabranjeno mu je predavati. Zabrana je skinuta 1950. ali se Heidegger nikada nije oporavio od tog kratkotrajnog rektorstva. Karl Schmidt puno je više od Heideggera stavio svoju reputaciju i umu u službi nacističke revolucije. I njemu je bilo zabranjeno predavanje i ta zabrana nikada nije skinuta. Ali usprkos tome, Schmidtovo dijelo nije zaboravljeno. Do danas o njemu raspravljaju i filozofi nove ljevice i ideolozi komunističke partije Kine, kao i vodeći neokonzervativni teoretičari. Zašto je dijelo jednog mislioca koji se tako stavio u službu nacističkog režima i danas predmet rasprave? Zašto je tako važno? To je tema današnje povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor doktor Žarko Puhovski. Moje uvjerenje bez ikakvih osobnih simpatija za čovjeka da je on uz Rolsa jedan od dvojice najutjecajnijih političkih teoretika 20. stoljeća. Rolls kao čovjek koji je institucijski i filozofijski radio na tomu da se iz liberalizma učini doista nešto što odgovara recimo modernom vremenu ili možda čak postmodernom vremenu. Schmidt kao čovjek koji je funkcionirao prije svega disciplinarno u jednoj vrsti trojstva, kao teoretik prava, ustavni pravnik i tako dalje, kao čovjek koji je bio politički teoretik, o tom nema nikakvog spora, i kao filozof u egzistencijalnom smislu. Čime ovo treće uvedeno u igru, dakle filozof koji se bavi egzistencijskim pitanjima, onda se i njegova egzistencija nekako lakše dovodi na dnevni red, Schmidt je prije svega bio čovjek koji je imao jednu vrst tipično njemačkog katoličkog svjetonazora iz kojega je izvodio svoje osnovne interpretacije, prije svega hopsa i dalje. A s druge strane čovjek koji je kao katolik doživio osobno traumu u braku sa svojom prvom suprugom Paulom Dorotić, od koje se razveo, a kao katolik to nije mogao, je bio ekskomuniciran do smrti svoje druge supruge, notabene druga supruga je bila crpkinja, tako da on tu za ove krajeve posebno interesantan. S tom Paolo Dorotić su bili onakvi skandali, ona je tvrdila da je kći grofa, da je španjolska plesačica i tako dalje, bila kći jednog limarskog kalfe iz Zagreba, po svemu sudići, ni to nije sasvim sigurno, ali vjerojatno. Međutim, ono što je bitno, on je bio katolik koji je bio stjeran iz crkve, ako osobno govorimo. On je bio, s druge strane, čovjek koji je ušao u nacionalno-socijalističku stranku nakon što je Hitler došao na vlast. Dakle, štreberski, tako da kažem. Ali, s druge strane, on čovjek koji je nekim teorijskim zasadama bio prečasnik, preteča socijalističkog svjetonazora i formulirao ga je bolje nego bilo ko drugi. On je, recimo, onaj čovjek koji je rekao na dan dolaska Hitlera na vlast, nestaje klasa javnih službenika koji upravljaju na osnovi norme, to je kraj Hegla. Hegel je bio razumljen kao teoretik birokratske države. Ovo birokratska je mišljeno mnogo manje negativno nego što se to kod nas obično kaže. I onda je e, odatle iz tog trenutka greifung, dakle preuzimanja vlasti Hitlerovog, izveo stajalište koje kaže nema više nikakvog formaliziranog onaniranja, Hitler vlada na osnovi čiste volje. I to nije izmislio za Hitlera, to je izmislio puno prije Hitlera, ali to opravdava Hitlera unaprijed. On je čovjek koji sebe smatra i koji se kao takav uglavnom razumije, okorijelim neprijateljem liberalizma, dijelomice demokracije, ali prije svega liberalizma, Karl Schmidt rođen je u Pletenbergu 11. srpnja 1888. godine u sitno buržovaskoj obitelji. Otac Johan radio je na lokalnoj željezničkoj postaji. Schmidt je odrastao u području Zauerland, malenom protestantskom otoku u glavnom katoličkom porajnju. Šmitovi su bili katolici i mnogi iz obitelji bili su članovi katoličke stranke centra. Šmit je počeo studij prava na Berlinskom sveučilištu Friedricha Wilhelma, tada jednom od najuglednijih na svijetu. Zanosio se mišlju da studira klasičnu filologiju, ali ga je savjet rođaka, jednog od rijetkih bogatih članova obitelji, uvjerio da je pametnije studirati pravo. Studiranje u Berlinu ovako je opisao sam Schmidt. Bio sam obskuran mladi čovjek skromnog podrijetla, dio niti vladajuće elite, niti opozicijskog pokreta. To je značilo da stojeći potpuno u mraku gledam iz tame u jarko osvjetljenu sobu. Snažna odvratnost koju sam iskusio nije mi ostavila utjehu u mojoj ulozi. Osjećaj tuge koji me je ispunio povećao je moju udaljenost i izazvao nepovjerenje i otuđenje u drugih. Vladajuća elita osjeća da je heterogeni element svatko tko ne nalazi sreću u dodiru s njom, već umjesto toga pokazuje da je tužan. Ostavlja mu izbor ili da se prilagodi ili da se udalji, pa sam ja ostao vani. Nakon kratkog i ne baš sretnog studija prava u Berlinu, Schmidt je nastavio puno sretniji studij prvo u Minhenu pa u Strasburu, tada u Njemačkom carstvu. Schmidt će doktorirati pravo 1915. godine. Prvi svjetski rat proveo je daleko od ratišta. Na temeljnoj obuci zadobio ozljedu leđa i rasporedu pozadinu gdje je dogurao do čina narednika. Jan Werner Miller piše. Schmidt je proveo većinu Prvog svjetskog rata u Bavarskom ministarstvu rata cenzurirajući stranu propagandu prije nego što se našao usred građanskog rata koji je izbio u Minhenu nakon što su anarhisti u travnju 1919. proglasili republiku. U jednom trenutku komunistički revolucionari ušli su u ured gdje je Schmidt radio i ustrijelili časnika koji je sjedio za stolom pored njegovog. U toj godini odvjetnik koji se prije činio skoro apolitičnim izabrao državu koja se branila protiv revolucionarnih masa. Nakon rata Schmidt dobiva ponudu da se zaposli u Berlinu u ministarstvu financija nove Weimarske Njemačke. Njemački ministar financija tada je bio Matthias Erzberger, ugledni političar katoličke stranke centra. Schmidt je to odbio, nije jasno zašto. Moguće je da mu je Berlin još uvijek bio mrzak, moguće je zbog činjenice da je Erzberger bio jedini političar koji je smogao hrabrosti i odgovornosti potpisati primirje kojim je prestalo ratovanje u Prvom svjetskom ratu i tako postao jedna od omraženijih figura u Njemačkoj, barem kod desnice. Erzbergera će potpisivanje primirja koštati života. U kolovozu 1921. ubiće ga ultradesni atentatori. Schmidt se u prvim posljedatnim godinama skrasio kao predavač u školi za poslovnu administraciju u Minhenu. Prvu važnju knjigu objavit će 1922. pod naslovom Politička teologija. On je dakle čovjek koji hoće svesti politiku na bitno, na pitanje koje ne počinje raspravom o zajednici, o biti zajednice kao što se tradicionalno smatralo normalnim, prihvatljivim, zadanim za teoriju politike, nego počinje nultim prethodnim pitanjem koje glasi kako formiramo zajednicu. Odgovor glasi tako što su neki u zajednici, neki izvanje, kako određujemo tko je u zajednici, tko je izvanje, tako što određujemo osnovni politički egzistencijal, prijatelj, neprijatelj. I to je jedna, po mom sudu, veoma važna, jedna duboka politička analiza, neovisno o simpatijama i antipatijama, jer uvodi tri elementa u ovom dvojstvu prijatelj, neprijatelj. To nije stvar osjećaja ili nagnuća, sviđa li mi se netko ili ne. To je egzistencijal. Ja sam vaš neprijatelj jer sam pozicijski postavljen u sukob s vama. Dakle, on otkriva sukob kao ono što je bitno u društvu i bez čega politika ne može funkcionirati. Drugo, on taj sukob smješta u prilazu zajednici. Tako da su svi sukobi u zajednici samo odbljesci ovog izvornog egzistencijskog sukoba prijatelj-neprijatelj kao socijalni, klasni ili danas bi bismo rekli rodni, kako već hoćemo to odrediti, e, sukobi koji postoje u političkim e, dnevnim redovima. Treće, on uvodi kao utemeljenje zajednice, dakle, to da su njoj naši. A onda imate ovu vrst zdravorazumskog rezoniranja. U zajednici su naši zato što su oni koji su zajednici naši. Dakle, cirkularno određenje, on se ni ne pravi da je to nešto iz čeg se može zaći, jer je to egzistencijal. Egzistencijal, tu on ima paralelu sa e, ranom Heideggerom filozofijom, nije nešto što je podložno logiciranju i formalnom analiziranju, nego je prije svega toga. Tako određujemo zajednicu, unutar te zajednice, kad je već određeno, bitno pitanje glasi kako se uređuje volja koja upravlja zajednicom. Ona se s jedne strane određuje u klasičnim institucijskim relacijama, dioba vlasti, <clears throat> izbor ili kako god se to već uređuje. Međutim, ono što mene zanima, reći će Karl Schmidt, kao čovjeka koji se bavi opet bitnostima, a ne svakidašnjim događajima, je odgovor na pitanje kako se uređuje zajednica u izvanrednom stanju. 29. listopada 1918. mornari u velikoj ratnoj ruci Kiel pobunili su se protiv časnika i rata. Zapovjedništvo Njemačke carske mornarice namjeravalo je površinsku flotu, koja je većinu rata provela zatočena u ratnim lukama, poslati u veliku bitku protiv britanske kraljevske mornarice. Namjera im je bila u zadnjoj velikoj bitci sačuvati čast mornarice, ali i potkopati pregovori o primirju. Kada su mornari saznali za to, pobunili su se. Pobuna je brzo prerasla u revoluciju koju će mornari željeznicom proširiti po većini Njemačke. 9. studenog dok su deseci tisuća ljudi protestirali po ulicama Berlina, a još se veće mnoštvo kretalo prema tom gradu, princ Max Badenski u želji da održi kakav takav mir u Njemačkoj predao je funkciju kancelara Friedrichu Ebertu, čelniku socijaldemokratske partije Njemačke. Tog 9. studenog nije bio kraj velikim događajima. Filip Scheidemann, vodeći socijaldemokrat s balkona Reistaga njemačkog parlamenta, proglasio je stvaranje republike. Nekoliko stotina metara dalje s balkona palače Hohenzollerna, dinastičke kuće koja je stoljećima vladala Pruskom, kasnije i Njemačkom, Kurt Liebknecht, radikalni socijaldemokrat i proturatni aktivist, budući prvi čovjek Njemačke komunističke partije, proglasio je stvaranje socijalističke Njemačke. Dva dana prije u Bavarskoj socijaldemokratski vođa i pisac Kurt Eisner pozvao je kralja Ludviga III. da abdicira i proglasio je Bavarsku republiku i kontrarevolucija se okupljala. Bijes zbog izgubljenog rata sada je pratio i bijes zbog rušenja starog poretka. U tim vrtoglavim danima nastaće prvo značajno Šmitovo djelo polemička intelektualna povijest objavljena 1919. pod naslovom Politička romantika. Tako se bučno šarenilo romantičnog rastvara o svojem jednostavnom principu subjektiviziranog okazionalizma, a tajnovito proturječje različitih političkih smjerova takozvane političke romantike objašnjava se iz moralne nedostatnosti jednog lirizma koji svaki proizvodni sadržaj može uzeti kao povod estetičkog interesa. Romantizirale se monarhijske, demokratske, konzervativne ili revolucionarne misli, za bit romantičnog to je svejedno. One znače samo okazionalne točke nadovezivanja za romantičnu produktivnost stvaralačkog ja ali u jezgrite fantastične nadmoći subjekta nalazi se odustajanje od bilo kakve aktivne promjene svijeta, pasivizam. Svi ovi događaji koji su obilježili prve godine Vajmarske Njemačke, a 14 godina duga povijeste Republike neće biti ništa mirnija i kasnije, ostavili su traga na Šmita. Godine 1922. on će objaviti knjigu Politička teologija. Na njezinom početku pišu i ove riječi. Suveren je onaj tko odlučuje o iznimnom stanju. Ta definicija može biti primjerena jedino pojmu suvereniteta kao graničnom pojmu, jer granični pojam ne znači konfuzan pojam kao u nečistoj terminologiji popularne literature, nego pojam krajnje sfere. Tome odgovara činjenica da se njegova definicija ne može nadovezati na normalni, nego na granični slučaj – Odluka o iznimci odluka je naime u eminentnom smislu, jer opća norma kakvu predstavlja normalno važeće pravno pravilo, apsolutnu iznimku nikako ne može pojmiti, pa tako ni bez ostatka obrazložiti odluku da je dan izniman slučaj. I on uvodi veoma efektnu formulaciju koja glasi suverenje onaj tko može uvesti iznaredno stanje ne proglasiti kao što se to veoma često u engleskim interpretacijama krivo navodi, nego uvesti. Jer proglasiti može u načelu bilo tko, a da nema iza sebe moć. Dakle, to je onaj tko ima volju i moć, ne samo moć, nego i volju da tu moć upotrijebi u situaciji iznorednog stanja u kojem se doista traži da se funkcionira izvan utabanih staza, to bi bila uobičajena formula. Time on s jedne strane stavlja demokraciju u vladavinu prava, liberalnu demokraciju, pluralizam i tako dalje u zagrade. Kao nešto što je važno, ali nije bitno, nije esencijalno, jer to što je esencijalno se iskazuje u prijelomnim trenucima. A ta volja koja se u izrednom stanju iskazuje aktom suverena, slijedi kod njega iz jedne specifične interpretacije Hopsa, Hopsova Leviatana, u kojem je upravo tako određena bit države kao zajednice, a država jest zajednica kod Hopsa, da se ona nasuprot prirodnom stanju iskazuje ne u tomu što jamči slobodu, nego u tomu što jamči sigurnost. Hopsa formula jest, koja je daleko sežno određujuća za modernu političku teoriju i praksu, razuman čovjek će uvijek žrtvovati slobodu za sigurnost, jer u terminima Šmita koje hops ne bi koristio, sigurnost je taj egzistencijal kojim se ja doista bavim da bih preživio. S druge strane, on u ovom naglašavanju opreke prijatelj neprijatelj u stanovitom smislu riječi nastavlja Leninov model mišljenja. Lenin je do malom tekstu iz 1909. koristi formulaciju koja glasi temeljno pitanje politike glasi tko će koga. Sve ovo drugo su forme, igrarije, mogu biti važne, ne moraju biti važne, naši, vaši, ali bitno pitanje jest na koncu tko će koga. Na to reagira Schmidt. Ovdje dodajem jednu veoma važnu stvar. Schmidt je desno konzervativni, u nekim trenucima desno nacionalsocijalistički autor, koji je stalno u dijalogu s ljevicom. S druge strane, značajan dio lijevih autora je reagirao na to što piše Karl Schmidt i to se onda opet vraća na onaj one tekstove iz 30. godina u Frankfurtskoj školi, prije svega kod Markuza, pa onda kod Adorna i Horkamera, u kojima se iskazuje formula koju je prvi formulirao Franz Neumann, pa onda Markuze, koliko god u liberalizmu koncept tražio minimalnu državu, ta je država uvijek bila toliko jaka koliko je trebalo da se sačuvaju postojeći odnosi proizvodnje. Otok Milos ili Mel nalazi se u Cikladima, skupini otoka i otočića u južnom dijelu Egejskog mora. Milos ima površinu od 151 četvornog kilometra. To je brdovit otok, najviši vrh, visoki 751 metar. I u antičko vrijeme bio je na glasu kao nalazište obsidijana, tamnog vulkanskog stakla. Godine 431. prije Krista izbio je sukob između Atene i Sparte, dvaju najjačih grčkih polisa, koji su oko sebe okupili brojne saveznike. Atena svoj pomorski savez, Sparta peloponeski savez. Godine 416. Milos ili Melos, kako se tada zvao, došao je na udar Atene. Melos, usprkos obsidijana, nije bio posebno važan, ali je Ateni dugo vremena smetao. Prvo, bio je jedini otok u Egejskom moru koji nije bio dio Atenskog saveza. Drugo, kada je 426. atenska ekspedicija pod zapovjedništvom Nikije osvojila otok, Melos je nastojao biti nezavisan od Atene i odbijao je plaćati tribut. Godine 416. Atenjani su na Melos poslali novu ekspediciju. Starogački povisničar Tukidit u petoj knjizi svoje povijesti Peloponeskog rata donosi raspravu između predstavnika Melosa i Atene. Izaslanici Melosa rekli su izaslanicima Atene da pokoriti se znači gubitak svake nade. Ako se budu odupirali, ima nade i da se održe. Tukidit ovako oblikuje odgovor Atenjana. Vi ste slabi i sve vam je na kocki, pa nemojte željeti da to provjerite. Nemojte biti jednaki većini onih koji se, premda im je još moguće spasiti se ljudskim sredstvima, kad ih u stisci ostave sve očite nade, utječu nevidljivim nadama, proricanju i proroštvima i drugomu takvomu, što ih pune dobrih nada uništava. Menjani su odgovorili da se pomoću Božjom uzdaju u sreću, da neće biti slabi a u slučaju nemoći priteći će im u pomoć saveznici Sparte. Atenjani na to odgovaraju. Što se tiče božanstva smatramo vjerojatnim, a što se tiče ljudi sasvim sigurnim da po prirodnoj nuždi vladaju onima kojima su nadmoćni. Nismo mi taj zakon postavili, niti smo se njime prvi poslužili, već smo ga preuzeli, kad je već bio na snazi i njim se služimo da ga ostavimo u nasljeđe zauvijek. Znamo da biste i vi i drugi, kada bi bili isto tako moćni kao i mi, radili isto. Ukratko, Atenjani su Meljanima rekli da se ostave svake nade. Ako se ne pokore, oni će ih slomiti, kako bi to i Meljani uradili Atenjanima samo da su u prilici. Meljani se nisu pokorili, Atenjani su ih okupirali i obračunali se s njima tako da su pobili sve muško stanovništvo otoka. Dijalog koji je u svojoj povijesti Peloponeskog rata stavio Tukidit dobro ilustrira jednu od ključnih dijelova Šmitovog dijela. U knjizi Pojam političkog on je inzistirao na razlici pojmova politika i političko. Politika postoji tek od stvaranja države, političko je puno starije. Knjigu je Schmidt počeo razrađivati 1927. Dijelo je objavljeno pet godina kasnije. U političko smo svi utopljeni, je formulacija. Dakle, to je postojalo prije nas, poslije nas, prije naše države, poslije naše države. Pitanje je veoma jednostavno. Kako mi možemo danas, imate jako dobru interpretaciju Folkmana Šluka, čitati raspravu, dijalog Atenjana i Meljana? hoće li biti rata ili neće i medljani kažu mi imamo ovako i onakva prava, Tenjani kažu mi smo puno jače, pobićemo vas, nemojte sad inzistirati na ovim pitanjima fraza, nego lijepo se predajte da sačuvamo ljudske živote. Nisu se predali, sve su ih pobili, sve muške su pobili, to je sad drugo pitanje, ali mi to razumijemo gotovo kao novinski izvještaj. Dakle, postoji nešto, prvi je to shvatio Machiavelli, što kao bit politike ili Schmidt bi rekao političko, ono političko, postoje kroz epohe, kroz razdoblja, kroz klase, nacije, religije, nešto što je komunikacijski obrazac u kojemu se određuje upravljanje zajednicom. Pri tomu je sila bitni komunikacijski mediji političkog života. Makeveli to vidi kad piše o Titu Liviju, on prvi shvaća da postoji konstanta, da su ti ljudi, ti karakteri više manje isti. Da vi možete naći, ne znam, kod Cicerona ili kod Temistokla ili kod ne znam koga, iste obrazce postupanja. Nije isti oblik države, čak i nema države u modernom smislu riječi, nije isti politički kontekst, ali postoji nešto političko što nadilazi te institucije, što nadilazi oblike država, što znači funkcioniranje. To je to političko to je dakle ono što postoji kod Machiavellija kao paralele između Rima i Firenze. Nema govora o tomu, nema ove talijansko-fašističke ideje da su to naši predčasnici rimljani pa smo mi njihove nasljednici, nego on naprosto vidi da je business as usual, dakle da je posao politički isti u svim epohama, da su u dvorskim intrigama na dijelu elementi političkog pluralizma, koliko god to perverzno zvučalo, a da se u modernoj javnosti pojavljuju odbljesci dvorskih intriga. Jer postoji nešto bitno političko što nadilazi, ponavljam opet, čitav institucijski koloplet, sve ustroje, ustavne, pravne, političke, epohalne, međunarodno pravo i tako dalje, i vlada na istoku i na zapadu, na sjeveru i na jugu u svim epohama. To je ono što razumije prvi Machiavelli, a što i vezu Makevelija i Šmita su jako rijetko eksploatirali, nažalost, puno češće je bio vezan uz Hopsa s pravom, jer je to eksplicitno, ali ovo metodičko inzistiranje na političkome je nešto što pokazuje doseg Šmitovog razumijevanja političkog života. Godine 1921. Schmidt je objavio knjigu o diktaturi. Knjigu je počeo dok je živio u Minhenu. U njoj je postavio razliku između komesarske diktature i suverenove diktature. Komesarska, kao ona koja je postojala u Rimskoj republici, bavi se izuzetkom i izvanrednim stanjem i ona je oružje postojećeg poretka. U izvanrednim situacijama poredak poseže za izvanrednim mjerama. Suverenova diktatura pak nema ograničenja i ona utemeljuje posve novi poredak. U Vajmarskoj republici, koja je bila na početku svog kratkog života, postojala je stalna prijetnja od revolucije. Suverenova diktatura nalikovala bi na ono što su uspostavili boljševici u Rusiji i što se moglo dogoditi u Njemačkoj. Komesarska diktatura je pak bila način da se spriječi takva situacija. Te 1921. Schmidt je dobio i prvu ponudu za profesuru na sveučilištu. Ona je došla sa sveučilišta u Greifswaldu na Baltičkom moru. Bilo je to jedno od manje prestižnih sveučilišta, ali prigoda za profesuru nije se mogla propustiti. U Greifswaldu Schmidt je ostao godinu dana. Onda se preselio na sveučilište u Bonu. I to nije bilo neko veliko sveučilište, ali Bon je bio blizu Francuske i u katoličkom dijelu Njemačke. Greifswald je bio duboko u protestantskoj Njemačkoj. U 20. godinama Schmidt objavljuje i nauk o ustavu, važno dijelo u Weimarskom ustavu, ali i o načelima na kojima počiva svaki demokratski ustav. Na kraju Schmidtu dolazi ona profesura u Kelnu, s koje će krenuti u služenje nacističkom režimu. Do tada je bilo jasno da Schmidt ima dvije mete, prosvjetiteljstvo i liberalizam. Tu se nalazi kad govori o prosvjetiteljstvu, Šmitu ozbiljnom unutrašnjem protuslovlju. On ima s jedne strane, tako da kažemo, izbubregani animozitet prema prosvjetiteljstvu kao dobro dijete katoličkog odgoja, a s druge strane prosvjetiteljstvo upravo vodi ovaj koncept prijatelj-neprijatelj u egzistencijskom smislu na kojem Šmit inzistira. Jer za razliku od prosvjetiteljstva, drugi koncept sukoba koji imamo je onaj koji razvija John Locke i dolazi recimo do nozika u modernoj literaturi, to je interesni sukob. Taj interesni sukob može biti jači, slabiji, kao i svi drugi sukobi. Ali interesni sukob je u načelu racionalan sukob. To znači, mi se sukobljujemo kako bismo podijelili neki objekt O i možemo ga podijeliti tako da ja vas potpuno eliminiram, uzmem sve ili da se podijelimo 50-50, 65-35 i tako dalje. I taj se sukob u načelu može racionalno riješiti. On se također e, nerijetko rješava silom jer meni je lakše ako imam nadmoć zauzeti izvor vode nego s vama pregovarati o postocima, ali ako ne mogu, može se racionalno riješiti. Nasopra tomu, egzistencijski sukob se ne može racionalno riješiti. Jesam li ja u pravu kao protestant ili katolik ili kao pravoslavka i katolkinja, to se ne može racionalnim diskursom riješiti u omjeru 50-50 ili 70-30 ili 50-50, 70-30. Ili se radi o egzistencijalima. To je taj vječni sukob. Tu se doista pojavlja ovo vječno vraćanje jednakoga koje e, je upravo zaoštreno u modernoj europskoj verziji sa prosvjetiteljstvom. Ono je, naime, prosvjetiteljstvo uvelo racionalne elemente tog sukoba, kao svjetonazorske elemente, ali ga je uvelo kao sukob racionalnosti sa iracionalnošću. Voltaire, kao što je poznato, na više mjesta naziva crkvu bestidnicom. To je lopovska bagra ili kako su skojevci vikali popovi lopovi e, koju treba eliminirati jer oni svojom iracionalnošću onemogućuju racionalnim ljudima da žive. Ono što je ovdje bitno, nema pomirbe, nema kompromisa. Moderna politika počiva na kompromisu i zato se sve ove elemente izbacuju iz igre, tako da političkim sadržajem postoje samo oni elementi koji su podobni za diskusiju koja eventualno može dovesti do kompromisa. Sve drugo je pretpolitičko. Ili što bi rekao u ovoj varijanti e, Karl Schmidt, to ostaje ispred zajednice. Kad smo ušli u zajednicu, u njoj postoje ta racionalna pitanja. Dakle, on ima taj dvostupanjski model kojim se hoće izvući iz poteškoće, ali istovremeno e, kad govori o prosvjetiteljstvu, onda iz njega izbija taj animozitet pa onda vodi prosvjetiteljstvo u zajednicu, jer ipak ne može činiti ono što je recimo 17. stoljeće činilo ekskomunicirati naprosto neke svjetonazore, Šmit se pred kraj rata bavio mišlju da ostane u Frankovoj Španjolskoj, u kojoj je držao niz predavanja. Odmah nakon rata razmišljao je o bijegu u Argentinu. Na kraju je ostao u Njemačkoj. Tvrdio je kasnije da ne bi mogao živjeti bez neprijatelja. Proces denacifikacije nije htio proći. Tvrdio je da nikada i nije bio nacificiran. To mu je donijelo doživotnu zabranu predavanja na njemačkim sveučilištima. Nakon žestoke rasprave, Njemačko udruženje profesora javnog prava odbilo je njegov zahtjev za članstvom. Ubrzo nakon završetka rata i pada nacističkog režima, u Novoj Njemačkoj počelo su rasprave o Šmitovom dijelu. Jan Werner Miller ovako ih opisuje. Desetljećima se pitalo zašto bi netko trošio vrijeme na pravnika kojemu je nedostajao moralni minimum i osjećaj za pravdu i pristojnost. Takvima su se tvrdnjama suprotstavljale dvije skupine mislioca koje se moglo odrediti kao antimoralizatore i modernizatore – Prvi su željeli odvojiti moralni i društveni sud od politike i ukazati na bezvremene uvide u politički realizam za koje su vjerovali da ih je dao Schmidt. Drugi su priznavali postojanje Šmitovih karakternih mana, ali tvrdili su da su elementi njegove političke teorije mogli biti modernizirani i primijenjeni u Saveznoj Republici Njemačkoj. Schmidt je u razgovoru sa Robertom Kempnerom u procesu istrage o njegovoj suradnji s nacističkim režimom sebe okarakterizirao engleskom riječju outlaw, izopćenik čovjek izvan zakona. Nakon rata krug njegovih prijatelja stvorio je mrežu potpore. Organizirani su polutajni seminari i okupljanja na kojima je Schmidt držao predavanja. Godine 1952. nakon još jednog žestokog kruga rasprava, Schmidt je ipak dobio državnu mirovinu. Godinama nakon rata počeo je rad na ustavu nove Savezne republike Njemačke. Svi su htjeli ustav bolji od onoga koje je imala Weimarska Njemačka. U tome su pisci imali potporu Karla Schmidta. Weimar je bio velika trauma. Ovi na ljevici su vidjeli Weimar kao izdaju revolucije. Jako popularna krilatica je bila desetljećima. Vehaton svehaten di socijaldemokraten, nas je izdao socijaldemokrati, jer su oni preuzeli vlast i dovoljili do toga da Roza Luksemburg, Lipnik i tako dalje budu eliminirani. A desnica s druge strane vidi Weimar kao neku vrst kamilice kojom je razblažena bit Njemačkog rajha. Njemačkog carstva. I zato je Vajmarski ustav i Vajmarski sustav smatran od početka prijelaznim, privremenim. Šmice se naslanja na tu varijantu skupa sa recimo Hansom Frajerom, jednim veoma značajnim sociologom iz tog vremena i još nisam drugi autor. I pokušava e, pokazati sljedeće. Ono što smo naučili iz Vajmara jest da politička volja mora biti ustavno osigurana u točki suvereniteta kao neupitna. U onoj točki u kojoj dolazi do prekida pravne logike. Suverenitet je točka u kojoj se unutrašnje pravo prekida i prelazi u međunarodno pravo. Suveren je subjekt unutrašnjeg i međunarodnog prava. I to je ona točka preloma bez koje zajednica ne može funkcionirati, a on kao i mnogi drugi smatraju da u Weimarskom ustavu to nije bilo jasno određeno. Postoje legende koje su preko mnogih svjedoka kasnije potvrđene, da su u vrijeme izrade e, njemačkog grundgezeca temeljnog zakona i su da se to više ne zove ustav nego temeljni zakon, iako se Ustavni sud zove Ustavni sud, ali to je <laughs> drugo pitanje. U tamnim noćnim satima automobili sa zatamljenim staklima, crni automobili dolazili u kuću u kojoj je živio Šmit malo izvan grada i ljudi koji su radili na ustavu su išli k njemu na konzultacije i susjede su vidjeli te čudne automobile i veli, bio je na reportažu u Špiglu prije nekih 30 godina. Stalno smo čekali da ga odvedu, ali nisu ga odveli, nego su k njemu na hodočašće, što bi se reklo. Njega se nije smjelo spominjati, ali njegov autoritet je bio neupitan. On je, rečeno, jako dobro se izvukao od svih tih stvari nakon rata, za razliku nekih drugih. On je bio prilike godinu dana u nekoj vrsti pritvora, više manje pučnog pritvora i nakon toga je ostavljen zapravo na miru i otišao notabene dosta, se mogli reći politički bezobrazno, držati predavanje o teoriji partizana u Španjolsku gdje je pohvalio španjolsku pobjedničku stranu, dakle Frankovu, kao onu koja je obranila civilizaciju od Barbara i tako dalje. Karl Schmidt umro je na uskršnji ponedjeljak 7. travnja 1985. godine. Njegova jedina kćer umala je dvije godine prije njega, a on je u zadnjim godinama bolovao od paranoje. Posebno je bio u strahu da ga horde SS-ovaca progone čim izađe iz kuće. Jan Werner Miller u knjizi o Schmidtu, naslovljenoj Opasni um, donosi zadnje riječi koje je napisao taj pravnik i politički teoretičar. One su se odnosile na moć i opasnost koja dolazi od nje. Krajnji rezultat kojeg se treba bojati podsjeća na riječ umirućeg vladara koja je već bila izumljena u 19. stoljeću. Upitan na samrtnoj postelji od svog duhovnog vođe opraštaš li svojim neprijateljima, vladar je odgovorio s čistom savješću. Nemam neprijatelja, sve sam ih ubio. Rüdiger Altman, publicist i savjetnik socijaldemokratskih vlada Vilija Branta i Helmuta Schmidta opisao je Karla Schmidta pri kraju života kao moralno slomljenog čovjeka. Ali još jedno sigurno, čovjek koji je u životu učinio tako veliki niz loših stvari, ipak je bio i još uvijek jest čitan, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Da stvar bude paradoksalna, pred kraj života Schmidt je živio jako dugo, 97 godina, on je preko dvojice kineskih diplomata bio u kontaktu sa kineskim vlastima i dao im savjete u tomu gdje se on sa crvenom gardom se na neki način podudara u kritici parlamentarizma. Jer za njega iznad svega bilo bitna kritika parlamentarizma. On je smatrao da je parlamentarizam sustav koji po logici ne može biti drugčije nego koštao, koji se, kako on kaže, star mali rodio u kojem se do te mjere zabašuruju realni odnosi i realni sukobi, da narod ili puk nema drugog izlaza nego to gledati kao igrokaz. će formulirano, i to može se danas mirno reći, svaki parlamentarni izbori su po definiciji genocid. Jer izborima se ubija narod na četiri godine, nestaje narod, eliminira se narod, i četiri godine parlament nastupa, može kraće ako imate neku krizu, ali u pravilu četiri godine ili pet, kako gdje, parlament nastupa u ime naroda, dakle narod nam više ne treba, svoje ste obavili, odglasali, stajte kući pjevajući, mi ćemo sad umjesto vas raditi i to ćemo raditi u jednom visoko stiliziranom obliku sa nizom pravila, ponašanja, postupaka i tako dalje, poslovnika kod nas i slično, u kojem se bit sukoba, bit problema, bit egzistencijalnog problema gubi. To je osnova njegove kritike parlamentarizma još iz 20. godina, koju on u 70. godinama pod navodnicima prodaje kineskoj ljevici i na kojemu zadnji odvjeci Maove ideologije parazitiraju svoje kritici parlamentarizma. Oni svi imaju tu ideju brbljaonica i tako dalje. I tu se ljevica i desnica e, doista susreću. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimili Dalibor Piskrec i Nikolina čulom, Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.